change is as good as holiday, sê hulle. Dit is Ray Conniff gewees, wat vir ons die instrumentele deel van Memories are made of this. Uh, Laas week ek, uh, het ek vir Jim Reeves gehad, wat Memories is are made of this, en normaalweg is het maar Dean Martin. Maar Dean Martin is een van my gasten vandag. Um, hy het een liekie of twee wat hy wil sing, so ek gaan nie laat hy die inleidingsliekie ook doen nie. Uh, hierdie is Ray Conniff, en dit sit jou in die mood, ne? Uh, vir vandagse program. En ja, ek eh, weet eh, die eh, Universiteit van Illinois, die wetenskapelikes daar, het navorsing gedoen oor hierdie specifieke program en hulle het gesê, die program wat vrijdag uitgesaai word uh, uit Zuid-Afrika, um, ehm, dit uh, het die, uh, wat noemen ze het, aan um, my wereld, die, moendlikheid om jou in een naweek luim in te kry en die mense wat het luister hou lekkerder naweek as enige een wat het nie geluister het nie. So, jylle, as jylle my hoor praat nou, dan luister jylle. En as jylle my luister, dan ga jylle lekker naweek hee. Geloof my, dit is maar net so, dit is bewys in die universiteit. Ok, ons gaan afskop vandag met een groep, een damesgroep, Suid-Afrikaanse damesgroep, so ek kan van niemand anders praat as Cloud. Uh, Save Me is die liekie geskryf dier Guy Fletcher en Doug Flett en oorspronkelijk opgeneem in 1976, he? Daie, soveel jare terug, dier die Ierse sangeres Claudek Rogers, baie, baie bekende sangeres en ook een uitstekende sangeres vir haar, uh, uh sy het, uh, uh die uh, album wat sy uitgegeet het, uh, ook die titel gehad van Save Me, uh, Rogers is uh, sy opname kon nie die treffersluiste kom nie, maar twee weergaves wat die volgende jaar in die VSA vrygestel is, verskyn op die Billboard tydskrif, tyd, uh, tydskrif. In 1979 bereik die Suid-Afrikaanse groep Cloud die top 10 met die lied in Suid-Afrika en in ander lande. Nou uh, ja, dit was 1979 en wat een wonderwerk is, want uh, daar was soveel sancties teen Zuid-Afrika, teen ons kunstenaars vooral, en uh, hulle moes met een plan gewerk het, jy weet, baie van hulle het hulle muziek gestuur hier na Frankrijk toe, en dan die Franse, of die, uh, wel, selfs uh, die uh, United Kingdom, uh, dan hulle dit ingeskryf uh, vir die uh, billboard. Maar in elk geval, ons stap aan, daar is politiek, en ek praat nie politiek nie, dit, dit, dit, eh, <laughs> dit het gekom en het het gegaan. In 1981 neem die Australier uh, eh, Helen Reddy, nog een groot naam, dit op uh, op haar album Play Me Out. Ons luister Cloud en hulle gaan vir ons sommer twee kies doen. Je weet, uh, hulle is nie lei nie, uh, toe ek sê, dis, uh, doen vir my, save me. To sê hulle, nee, nee, nee, nee, nee, ons gaan let it grow, ook vir jou doen. Ok, ek genie om nie, uh, is julle Uh, eh, ok, hier kom. Eerste is Save Me en dan daarna Let It Grow. Save me, take me away to the moonlight, the people around me don't feel Suid-Afrikaanse damesgroep met wereld, wereld klas, muziek en talent. Uh, hulle is een groot naam in die buitenland gewees het, as ons daai tyd, as hulle kon deelneem. Right, nou op die draaitafel, um, ja, hierdie, Ronan Patrick, John Keating, hulle is uh, gebore 3 maart 1977, is een eerste sanger, liedjeskrijver, muzikant en filantroop, wat uh, tans een uh, eh, uh, ontbuitprogram op Magic Radio aanbied. Hy debuteer in 1994 saam met Keith Duffy, Michael Graham, Shane Lynch en uh, eh, Stephen Gately as die mere hoofsanger, uh, nou saam met Gately was hy die hoofsanger, uh, van die eerste groep Boyzone. En as ek sê Boyzone, dan weet jy al sommer al klaar waarna ons gaan luisteren. Eh, sy solo loobaan het in 1999 begin en hy 10 albums opgeneem. As solo kunstenaar het Keating wereldwijd meer as 20 miljoen plate verkoop, saam met die 25 miljoen plate wat hy saam met Boyzone gedoen het. Nou, uh, eh, ok, hulle doen vir ons hulle groot groot treffer, no matter what. No matter what. what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter this world hulle sing hom mooi, hulle sing hom baie mooi. Uh, julle kan my julle voorstel, ek het op uh, uh, karaoke aand het die plaat opgekom en toe staan ek op en ek volunteer om hom vir hulle te doen met uh, my verskrikkelike basstem wat ek uit gehad het. <laughs> was het nogal een uh, uh, uh, groot verskil, ne? Ok, nou kom ons by een ou en dis een Suid-Afrikaner en die uh, uitreiksel of uh, wat noem hulle dit, hulle sê vrylating, maar nou, ek kan nie sien dat hulle plaat kan vrylaat nie, maar in elk geval is uh, uh, so vars, so vars, kraakvars, sal een sê, en dit is uh, die liekie van Marno um, van de Merwe. Hy is uh, bekend vir uh, ander liekie soos ouwens soos ek, dan uh, ek wil by jou wees, uh, bakkie van die land is die een wat hy nou, uh, bakkie in die land, is die een wat hy vandag vir ons bring, uh, voor, soos vir ons aangebied dier, uh, of uh, gepost dier um, ehm, Elaine Aarts, daar uh, op uh, Radio Eendrag, en uh, ons gaan na die dikkie luister, en uh, ja, kom speel om dan somme vir Elaine, aangezien sy hom vir, onder ons aandag gebring het, en uh, hier is hy, en soos ek sê, daar is so een titselkie van komie, eh, komedie daarin, uh, dis die ou in, in die lande, met sy bakkie, en toe begin het reen, toe raak hy geseen, en het begin het reen, nou ja, kom ons luister, Marno uh, eh, van die merwe, en dit is die eerste keer wat jylle hoor, as hulle vraag, waar het jy die eerste keer gehoor, dan sê jy, hier, ok, ok, op, uh, wat is die programse naam, uh, treffers van Toeka tot nou. Jy sien, dit is waar die nou inkom. Ek sê altyd treffers van Toeka de, tot nou, jy weet, maar vandag kan ek sê van Toeka tot nou. Right, ons luister. Um, hier kom hy. is een kort story van my bakkie in die land Vastgesit, vier wiele in die sand Eers was ek kwaad, hoe het ek hier beland Hoor net hier die story van my bakkie in die land Dit was nog een dag, soos elke ander dag Die pad was mooi, die plaas was pracht, pracht, prachtig en prachtig Toe begin het reen, ek was myle weg, die die heren my wil sien En die jimmel maak oop en hy laat loop Platteland met my bakkie in die lucht. Nou hierdie is die story ek soop sink gaat rijd Vastgeval my bakkie in die land Die wiele in my kop spin, die wiele in die grond spin Plat op sy maag leem my bakkie in die land En die jimmel maak op en hy laat loop En het onder neer soos al gebeur En het los die pak soos die stroom my vaak vaak geplant met my bakkie in die land. Ek bel vir Piet om te rij my te kom help, maar hy is ook vast, de ander kan nie vel. Waar krijg ek in Piet aan nou een helpende hand, al met Kenny Penny knijp met ons bakkies in die land. Nou ek is baie braaf, ja ek beloof het dit, en my bakkie is fris, maar hier gaan ek verdaas en hier een raak lig, en net toe my gemoedstig, hoor ek weer die weer hoe die heren my wil sien. MUZIEK Geen hemel maak oop en hy laat loop En het onder neer soos al gebeur En het los die pad soos die stroom hy vaart, vaart, vaart Diep geplant, bakkie in die land Ek kan loop en dalk versuit 32 myl in die reen afseil Maar my oor raak buit, want die som kom uit Hoop flippen groot om my bakkie uit te stoot Maar nat of droog, ek sit waar ek sit Die wiele grauw zwaar uit die son brand my gaar uit Dit was baie beter met my bakkie in die reen Begin ek toe maar bid dat die Heere my moet sê En die jimmel maak oop en hy laat loop En het onderneer soos al gebeur En het los die pad soos die stroom my vaar weer en ek los die pad soos die stroom my vaar geplant met my bakkie in die land Diep geplant ek in my bakkie in die land Ja hoe en ek sê daai ek voorspel sommer hierso hy gaan die treffers lyste betree en hy gaan opklim daarso en hy, hy jou net van een nommer 1. Uh, lekker, lekker, op en wakker, syver Suid-Afrikaans, en ja, die uh, genre, as jy vraag wat sy genre is daar, en sê, dis Afrikaans daar. Ok, ons stap aan, en ek sien Joy Swartie daar van Amerika, van Surprise, jy is ingeskakel, ek hoop jy like wat jy hoor, en dan uh, die, die, die ander ene is uh, Louisa Heinz Meijer af van Kroonstad, Suid-Afrika, jy luister, en, en eh, dankie, ek het, uh, jylle, ek, ek het een paar van jou plate in, jy het altyd, sy stuur altyd vir my een lys van plate, en dan, uh, wanneer ek my lys opstel, dan kyk ek haare, uh, wat pas in by die genre, wat ek, vir die specifieke dag, die mood wat ek in is, wat daar sal inpas, en dan sit ek hulle ook in, en dan moet die kok daar van George, ey, ek het dankas van jou gehoor, ek is baie bly, jy is ook weer ingeskakel, en uh, ek hoop jy maak een gewoonte daarvan, ek dink jy uh, is elke week op, jy, jy praat net nie baie nie. <laughs> ok, ons stap aan, en ons gaan nou, is ons by, jylle ken amal vir Brotherhood of Man, Britse popgroep, wat in uh, eh, 19, nee, ja, 1970s, het hulle, eh, uh, uh, wel, saamgesteld, hulle die Eurovisie Song Contest van 1976 gewen met Save Your Kisses For Me. Is eindelijk snaaks dat so een liekie, is eindelijk een kinderliekie, uh, eh, Save Your Kisses For Me, een type van een kinderliekie, uh, dat hy op die, uh, die Eurovisie uh, uh, wel merk maak. Hulle het uh, miskien hulle grootste sukses in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkryk behaal met nummer 3 en 1 uh, eh, solo en uh, 24 uh, albums. Die um, groep dier steeds voor en lever vertoonings recht dier Europa en totaal het hulle al 16 atelier albums uitgereik met uh, eh, wereldwee verkoop van 15 miljoen plate. Nou dit is, okay, jy weet, as jy 15 miljoen gaan probeer tot daar tel, dan sê jy sien hoeveel is dit eindelijk, ne? Ok, <laughs> die liekie wat Brotherhood of Man vir ons nou bring, is een baie, baie bekende ene, eh, een wat allemaal kan saam sing, en saam kan jive, en Angelo is die liekie wat Brotherhood of Man vir ons doen nie so, baie gewulde groep gewees ook. MUZIEK ago, high on a mountain in Mexico, lived a young shepherd boy, Angelo, who met a young girl and he loved her so. Rich was she, came from a very high family. Angelo knew it could never be they ran away to their destiny. Spirit of Man, daar is een hele klomp groepe wat daarvoor gekrediteer word, dat hulle so half en half uh, ebba klank het. Nou, hierdie is een van die groepe uh, wat uh, die uh, connotatie het aan die type muziek wat ebba uh, na vore gebring het. Claude King um, Ja, hy is 5 februari 1923 gebore, uh, eh, tot 7 maart 2013 is hy oorlede, uh, so dit is 10 jaar voor sy 100ste verjaarsdag, so hy was 90 jaar oud. Uh, hy was Amerikaanse country muzieksanger en liedjeskrijver, vooral bekend is in 1962, miljoen verkopende treffer, Wolverton Mountain. Hy is geboor in Keithville in die syde van Caddo, Parish, syd van Shreveport in die noordweste van Louisiana. Op een jong ouderdom was hy geïnteresseerd in muziek, maar uh, ook in atletiek en die buitenlewe. Hy het een eh, kitaar gekoop op die ouderdom van 12 en alhoewel hy leer speel het, was die meeste van sy tyd aan sport gewaai. Hy het in uh, eh, bofbalbeurs aan die universiteit van Idaho. Uh, was het nie Idaho wat ek gesê, die wetenskapelik is, <laughs> het die navorsing gedoen uh, oor hierdie program nie. In elk geval, uh, dit is in Moskou, uh, Idaho ontvang, 1942 tot 1945 het hy tijdens die Tweede Wereldoorlog in die Verenigde Staten sy vloot gedien. So uh, hy is al een baie oud toppie gewees, 7 maart al oorlede in 2013. Ok, ons gaan hom luister, en die blikkie wat is, die groote wat ek genoem het, Wolverton Mountain, die ou met die dochter, ne, wat hy so oppas. En blijkbaar was dit een ware verhaal ook. Ek het onder in my feite dagboek, um, die, die, die trivia dagboek, het ek die story van uh, Wolverton Mountain, uh, die meisie, Clifton Clouders, of wat is sy naam gewees, waar hy op boop die berg geblei het, en bewaar jou siel as jy probeer met sy, om sy meisie, uh, sy dochter, te kon keir. Claude King, Wolverton Mountain. MUZIEK They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife. Cause Clifton Flowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips, her tender lips are sweeter than honey, and Overton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers if a stranger should enter there. All of my dreams or on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife. I'll take my chances and climb that mountain. No cliff on clouds, he might take my life. Her tender lips are sweeter than honey and over to the mountain. Protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers. If a stranger should wander there, I'm going up on Wolverton Mountain. It's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds Clifton flowers, if a stranger should wander there. But I don't care about Clifton flowers. I'm gonna climb up on his mountain. I'm gonna take the girl I love. I don't care about Clifton flowers. I'm gonna climb up on that mountain and I'll get the one I love. I don't care about Klot King, hy is baie braaf, hy sê, hy gaan die berg klim, en hy gaan die vrou vat vir, vir sy, as eh, sy vrou. Ok, uh, good luck to him. <laughs> as ek hoor die oud toppie, uh, is nogal een uh, boffin met een geweer. Um, right, is, uh, ek sien, um, oh, Elaine, Uh, sy is van Global Artists en Vocal Events, sê sy. Um, ja, sy sê, sy like die muziek en uh, die, uh, en die, uh, sy is in besonder is sy bly ek raai maar nou liekie gespeel wat sy net nou vir ons opgesit het. Um, die volgende een op die draaitafel is een uh, dame, sy is nou al oud, maar sy gedra haar nie so nie, of sy trek nie so aan nie, <laughs> asof sy nog jonk is nie. Die internationale ster, bekend as Sher, is op 20 mei 1946, is Sherilyn Sar Sarkisan uh, eh, gebore, en uh, dit is in El Centro, California. Sy is aangemoedig dier haar ma, Georgia, om een model en actrice te word. Sy het groot geword in San eh, Fernando, uh, uh, Valley omgeving en van Los Angeles County met een jonger halfsister Georgianne. Nou, die familie het financieel gesikkel met Sher op die een punt van die weeshuis geplaas, terwyl haar eh, ma vir werk gesoek het. Uh, Nietemin, sy het van kleins afgeweer dat die wereld van kunst en vermaak met haar gepraat het en dat sy ernstig opgeneem moet word as deel van haar buitenmuurse activiteite. Uh, nou is ons luister nou na nou Cher natuurlijk die groot groot ene wat sy uh, sing, ok dit is nie die een wat is die ander een wat sy oor Elvis uh, Walking in Memphis, ja dit is haar ander ene, maar hier is sy en sy sing vir ons die Shoop Shoop song, wat er een is dit? Dit is uh, ach, iets in die skies, As jy wil weet hoe dit is, het jy niets kies. Is hy lief vir jou? Uh -uh, soen hom eers, dan sê, dan sê jy perslis weet of hy is. Share the Shoop Shoop song. Nothing was uh, Cher en sy het gesing It's Innie's Kiss. Uh, altyd interessant om te sien elke vertooning wat sy opgaan, dan kyk mens eerste wat dra sy vir die specifieke uh, vertooning. Right, ons stap aan, ons kom nou by, ja, uh, Suid-Afrikaanse uh, sanger, denk ek, ja, hy moet wees, hy sing in Afrikaans, maar hy sing in ander tale ook, en nou hierdie is al twee, ek denk in al, ander tale, die twee wat hy, Golami, wat jy laim of laum uh, weet nie hoe spreek my saai specifiek uit nie maar die twee is uh, die een is meer Afrikaans as die ander ene en dit is Dairi uh, eh, jylle sal om ken sodra jylle om hoor uh, mens is een sikkel om die ding te uh, recognize as jy net die naam hoor maar as jy die liekie hoor ach, dan gooi jy sommer die note self in uh, die ander ene is ene uh, wie is die ou, uh, eh, ach, Bekes is die ouse van, hy het my een nota gestuur en gesê, hy is nie seker wie dit sing nie, maar hy het hierdie plaat gehoor, uh, en toe het hy net so stikkie, wat hy gehoor het, het hy vir my gespeel, en hy toe nie, vir my, uh, wel, hy sê, uh, hy het nou al by verskye radiostaties probeer, en hulle kon nie vir hom die naam gee nie, en, eh, uh, hulle weet ook nie wie dit is waar hy sing nie, en uh, toe hy dit nou vir my stuur, toe ek nou geluister en ontleed, en ek het toe eventually, toe kom ek af uh, op hierdie Goelami, Goelime, wat, uh, en dit is, die Likie sy naam is Koupa Labamba, uh, en dit het hy ook nie geweet nie, en ek het dit ook van my kry. Nou, ons luister na uh, Daidi van Goelami, en Copacabamba. Eh, uh, <laughs> eh, hier kom my uh, eerste, da, Dairi. Dairi, Dairi, Dairi, Dairi, Dairi, ando olodorie, Dairi, ando olodorie, Dairi, ando olodorie, Dairi, ando olodorie, no gestuur het, uh, ek het nou op sy naam gekom, is uh, Albert, Albert Beekes. Uh, eh, en dis hy wat meer wou uitgevind het oor hy specifieke plaat. Nou, ja, ek sien hier so dat uh, Elaine noem dat hulle ook um, uh, op, of wel, opvoeringsreel Uh, soos uh, sy, sy sê, you can book all your favorite national and international artists by global artist host, uh, so voorts en so voorts, en dan sê sy, no matter how big or small, nou context so en so. Um, maar ek wil net daar sê, jy weet, as daar twee uh, uh, acts is, wat ek op stage wil sien, ek wil, uh, as hulle enigszins ewers beskikbaar is, sal ek hulle gaan kyk, en ek praat nou natuurlijk van, ek het het al voorheen genoem, en dit is uh, uh, André Rio, en dan die ander ene, as Nana Muscuri ooit weer Zuid-Afrika toe kom, dan sal ek haar graag wil gaan kyk. Dis die twee uh, op my bucket list. Ok, ons stap aan, waar gaan ons nou in? Ehm, um, kom ons gaan oos. En hierdie Likkie, hy was een groot, groot treffer in die laat 50s gewees. En dit is natuurlijk Hardex by the number. Die grootste presteerder van die treffer is op uh, eh, 24 augustus 1959 dier Guy Mitchell opgeneem. Dit het die eerste plek op die Billboard Hot 100 bereik vir week uh, van 14 december 1959 tot 21 december 1959, so glo hy was kersgeskenk vir baie mense gewees. Right, die trefferweergawe het nooit in stereo verskyn nie en verskyn slechts op enkele CD weergaves. Ons luister na Guy Mitchell met die liekie en soos ek sê, ek self onthou die liekie die tyd en ek onthou hoe gewild hy was en uh, hoeveel hy op parties gespeel was. Guy Mitchell 1959 doen Hardek's By The Number Yes, I've got just a lie. Mitchell, Harix by the Number, 1959. Nou, in die selfde era, in die tyd, in die jaar, denk ek, was gewees, toe ek Harix by the Number kies, of gaan soek het om om op die speelhuis te sit, toe denk ek onmiddellik aan een ander ene, wat ook precies die selfde tyd baie gewild was, en dit is natuurlijk personality. En ek het om gaan soek, en ek kry om toe, en die ou wat om sing, is Lloyd Price. Lloyd Price. Nou, uh, die, die R&B poptreffer 1959 met muziek en lirieke van Harold Logan en Lloyd Price. Dit is, <coughs> excuse toch, dit is uh, so, as een solo uitgereik dier Price en het een van Lloyd Price' gewulste crossover treffers geword. Die solo het drie weke lang op die Hot 100 deurgebring en uh, die uh, dit was uh, ook een Amerikaanse R&B treffer en het die eerste plek vir vier weke daar behou. Nou Billboard het as die nummer drie liekie vir 1959 het hulle hierdie liekie gerangskik met die uh, eh, nummer 1 posiesie gekrediteer aan Battle of New Orleans. Uh, dit is, uh, o oh nee, dit is nie die een uh, van uh, Joan of Arc nie. Oké, okay, die liekie het nummer 9 in die Verenigde Koninkrijk bereik. Ons luister na Lloyd Price en die liekie wat hy vir ons doen. Natuurlijk daar ene, en soos ek sê, was net so gewild soos Hardex by the number in die selfde jaar, 1959, Lloyd Price. I tried to prove my love to you Over and over sakkies eindelijk om na om te luister en ek dink terug aan daar, eh, toe het nog in Springs geblei, ons het daar in Selection Park uh, geblei en hm, nou die straat sy naam vergeet, maar in elk geval, ek was daar op school ook, laarschool, tot standaard 1 in Werda school, was ek <laughs> gewees daar in Springs. Right, ons stap aan en hierdie volgende meisie wat op die draaitafel is, uh, eh, betie mense sal sê ek bederf haar of ek trek haar voor, want sy is op feitlik elke program wat ek het, en uh, ja, ek, ek, ek stem saam daar, ek doen dit, maar dat is een rede, <laughs> want ek hou van haar. Uh, sy is Lucille Star, en sy het vir my seker die eh, meest natuurlijke vibrato in haar stem van enige kunstenaar wat ek ken. Uh, en ek sê dit ook elke keer. So, uh, luister na Lucille Star, sy is geboor as Lucille Marie, Lucille Marie Raymond Savoy in St. Boniface, Manitoba. Nou, uh, ja, um, sy het geleer om kitaar te speel en bas en mandolin te speel en so, en sy het later saam met haar man gesing Bob, uh, Bob um, Regal, Regan, so iets, maar uh, ek weet, hy het haar sang totaal bederf, uh, sy op haar eie, op haar solos, uh, hou ek meer van haar. Right, ons luister na haar, en die liekie wat sy vir ons bring, is, wel, hy was nie baie gewild vir haar gewees nie, maar, uh, nou, hoe meer ek om nou luister, hoe meer like ek om, en dit is The Power in Your Love, is nie soos Jennifer Rush se Power of Love nie, hierdie is The Power in Your Love, 1981 het sy omgesing, en ons luister Lucille Star, luister nie die natuurlijke vibrato in hierdie stem, ne? Muziek Oh, there's power. Russell Star, rechte ster, never fails to amaze me, of ja, sy hou my uh, op die punt van my stoel, elke keer as ek haar speel en ek, eh, ek is jammer as jylle <laughs> voel ek trek haar voor, maar uh, sy, sy, sy het net so een weie verscheidenheid van liekies en, en so baie van hulle treffers, wat ek dan uh, elke keer as ek een program opstel, dan kom sy dadelijk in gedachte. Nou, dit is halfpad ons is halfpad met die program. Uh, dit is so in die middel, min of meer, uh, waar ons gewoonlik altyd die funny spot vir julle doen, en vandagse funny spot is weer eens uh, hierdie prank calls van Wackhead Simpson, en nou vandagse se titel is You're Too Old For My Son. Nou luister nou net hierdie samenwerking tussen die vrouse sien en Wackhead Simpson, hoe hulle die arme moeder uh, prank. Kom ons hier gaan hy. So, I got this email from uh, a mom. Mm -hmm. She's turning 50. All right. And, and she said, I want you to prank my son. And look, some of the emails, because I get a lot, uh, it, it, it can be up to two, three months before I actually get to your email, right? So sometimes whatever you wanted to do, that premise has expired. Sure. So I was looking at this email and I was going, ah, let's let's turn this around. She wants to prank the son. Let's let the son prank the mother. So I phoned the son. and said, listen, this is what your mom wanted to do to you. Let's do it on her. Look at you switching sides. Yeah. So he says, fantastic. So we get to it, get into it, and he says his mother's worst fear. He's single. You know, he's he's a young guy, mm-hmm. and he's just getting started in life. And and she's said, you know what, Lawson, mm. you find love, my boy. Mm-hmm. But don't you ever bring home a granny. Huh? Mm. So find love, but there are some teasers. Don't you? You date in your age. Uh-huh. All right? Don't ever bring home a granny. So mm-hmm. uh, we're going to make her worst nightmare come true. Guess which role I'm playing? <laughs> hello, Granny. <laughs> oh, hello, lovies. <laughs> Let's get into it. Hello? How's it, Ma? Hi, my boy. Liz, yeah, Ma, uh, I've got something that I need to tell you. What? Um, about three months ago, uh, I met a lady in the complex. You met a lady in the complex? Dorothy, yeah. <laughs> okay. You know how I've always been, like, into my older lady. What, how, uh, uh, what, how old is she? She is, she's actually 52. How much? 52. 52? Yeah. She's older than me. you must pursue what you want to pursue. Um, just be prepared that you might face opposition from the family and that, but if you handle it correctly, so just mm. be careful with your heart. This is all I'm saying. Who am I to say don't do a thing, you know? I'm actually thinking about moving in with her, and uh, I'm actually thinking about doing that like this evening or tomorrow evening. How long have you been? Have you seen this lady? I mean, I haven't. It's been about three months now. Uh, yeah. Yeah, I am actually phoning off Dorothy's number now. uh, do you want to speak to her? No, I really don't have a problem with her. Well, like I told you, you must follow your heart. You must do what your heart tells you to do. Okay, Mom, and, just uh, hang okay. on one sec while I call Dorothy quickly. Lovey, baby, my mother's on the phone. She wants to speak to you. Get your sexy ass over here. okay, just hang on one sec, Mom. Hello. Hi, Dorothy. How are you? Hello. Is this Jenny? Yes. Nice to talk to you. Yes. Uh, Sorry, I'm just a bit out of breath at the moment. No, that's not a problem. Just, um, uh, well, he's he's very good, hey. <laughs> Eh? He's very tires me out. This boy of yours. Oh, shame. shame. um. <sighs> sorry. Uh, <sighs> let me just catch my breath. Uh, just have the sip of my of my brandy. Hold on. oh. <sighs> Yes. Uh, can you speak to Lawson, please? Okay, just just hold on, my darling, okay. my my darling. It's mommy. I'm coming, my sweetheart. Hello? Lawson. Ma. I don't want to be funny, my boy, but you think that woman's got the stamina f- to go with you? Ma, you, you, like, literally, you will not understand any shit. my heart is sitting in my, my stomach is sitting in my bloody heart. She might sound like she's a bit old, but trust me, ma, she will give horse chestnuts a race for it. No, man. Boy, don't tell me about things like that. My f***ing knees are going to fall in ya. Hello, Jenny. Yes. Oh, I love yes. Do you, do you play bingo? <laughs> no. Oh, I no, thought... No, no, my dear. I still go out for drinks and I'll, uh, and I'll have a game of pool and I like watching my rugby and... I just thought uh, it would be... Um, a nice sort of bonding experience uh, for us to go because you know the, <laughs> would you want me to to like call you mom <laughs> no please please no no no no no uh-uh. no i don't think that's a very good idea just call me jenny okay let, let me give you back to your boy hold on thank you How's Hello, my boy. Hey? What? So she wants to call me woman, mom, and I must call her kids what? Woman Tunny. <laughs> oh, it's gonna be, that. it's gonna be like days of our lives. <laughs> Well, uh, she's... Get back in the bedroom, my boy. No, man, Lawson, tell her I don't want to hear things like that, please. I'm waiting. No, man. No, no, baby, no, no, Baby, I'm coming now, my girl. Get that ping pong on our her, please. What? Dawson, no, no, no, no. What, what, she... Oh, you going to push her in the wheelchair? Oh, no, you, uh-uh, no, Laura, man. Uh, no, what, you know, I'm getting worried. she's actually going to go see, pick up her wheelchair. uh, <laughs> think is, no, on a No, no, Lulu, please just think about it, please. I mean, what do you want to do with a lady in a wheelchair? I've, I've, ne I've, no. ne I've never met a lady like this in my life. Go to therapist. Go to therapist. Awesome. <laughs> I don't know. I'm telling you, my knees are wobbly. Lolly, Uh, Lulu, man. Lulu, please, tell this lady to have some clothes or something as well. Hey, what's Lolo! when are you going to do that thing to me? Oh, no, Lawson, Lawson. I mean, where did you go up? Listen to I mean, get out. No, no, no, my boy, please. I can't handle this. Do you know who you're speaking to? No, who? Wackhead Simpson. No, <laughs> why did you do this to me? You're supposed to catch my son. <laughs> I'm seeing nightmares. I'm turning 50, and my son wants to date someone older than me that wants to play bingo. <laughs> ay, ay, ay, ay, ay. Norton, <laughs> you're getting bloody rat eggs tonight, I'm telling you. bloody rat eggs on toast, I'm telling you. Yes, I'll give your boy rat eggs on toast. Don't worry, Auntie Jenny. Ja nee, <laughs> hy rest my kies. Jo, die antie, sy, sy wou nou rarig nie vir hom prontheid sê wat sy van die idee dink nie, ne? en toe speel sy met haar rondom, en sê, en naderhand kon sy nie meer nie, maar in elk geval, <laughs> ja, wek het sal mens een hartanval keer met die type pranks. Ok, ons het net nou, het ons so paar lekkeres geluister van Doerie Tijd, en Doerie Tijd praat ek nou van uh, 1915, ne? wat ons twee liedjies van uh, moet uh, Lloyd Price personality en Guy Mitchell se Hardex by the number. Nou hoekom gaan ons dan nou nie en ons gaan luister na Ned Miller. Ek dink eh, eh, Jim Reeves nie hierheen ook gesing nie. Ek is amper seker from a Jack to a King. Wel, Ned Miller sing hom en uh, dit is hy wat ons nou nou gaan luister. Uh, en ja, from a Jack to a King uh, is die eerste liekie wat ons, uh, wel, van Ned, Ned Miller gaan luister. Uh, hy gaan vir ons twee bring, die ander ene uh, is uh, You Belong to My Heart, selfde, ook daar die tyd, in die laat 50s, vroege 60s. Lekker luister, hier kom hulle, en uh, ja, vir, uh, moet nie jou ouderdom weggeen, vir my sê, jy onthoud die liekies nie, uh, houd het maar vir jouself, hier kom hy. From a jack to a king. From loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. And walked away with your heart. From a jack to a king. With no regret, I stacked the cards last night. And Lady Luck played her hand just right to make me king of your heart. but just Jack to a king. I'm not From a jack to a king. From loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. belong to my 'Twas a moment like this. Don't you remember? And I still kiss when they met mine. to my heart. Was a moment like this. Don't you remember? And your eyes still a key when they met. was hy, dit is ook nostalgie, en ek so sê, dit bring baie memories terug, die uh, eh, wel, uh, eh, combinatie van wat ek vanmiddag hier by mekaar gesit het, van die laat 50s, vroeg 60s, maar soos ek sê, daar was splinter nieuws ook, hier is een wat uh, nou onlangs, of wat vandag eindelijk gereleased word, so jy het om ook geluister, dankzij uh, Elaine Arts, en dan uh, Ok, hierdie volgende damiekie is ook Suid-Afrikaanse damiekie en um, sy uh, eh, wat verhoognaam is Maritza Maritza uh, sy is Afrikaanse sangeres lekkieskryfster uh, eh, muziekkant haar passie vir muziek het op die oudom van 9 begin na school het sy haar eie vokale school geopen terwyl sy uh, muziek aan die Kaapstadse muziekakademie gestudeer het maar soos die noodlos dit wou hee, was haar uh, eh, liefde vir optredes in haar bloed, en sy het voltijds beginne sing. Um, nou, hulle sê dit so asof dit nou een sorry is, maar ek sê, ja, nee, dit is, a, dit is die richting waarin dit moet gaan. Nou, Maritse het al professioneel gesing, opgetree by feeste, markte, kooperatie, uh, eh, funksies en baie private vertoonings. Sy het saam met kunstenaars soos Corlia, uh, die broers, Sonja Herald, uh, eh, Sean Tate, Ilse Gous, Jaak G en uh, meer opgetree. Sy was deel van die supersterre top 50 in 2010. Sy het uh, eh, in, in baie plaaslike competities het sy gewen. In 2006 het sy die eerste demo CD opgeneem waar sy net coverliedjies gesing het. In 2010 het sy uh, nieuwe demo opgeneem met haar eerste demo uh, eh, oorspronkelike liekie, die liekies naam was Wanneer, maar die een wat sy vandag vir ons sing, is een groot treffer in die land, en jylle allemaal sal hom ken, sodra sy hom sing, en dit is natuurlijk uh, Komadoo, Komadie, Komadaan, Komadoo. Komadoo. sê Maritza, <coughs> ek sal nie verbaas wees, ek weet nie, ek dink amper, ek het al met daar gesels ook in my onderhoude, wie, ek gaan nou die dag so dier my onderhoudsluisie, die mense wat ek al mee gesels het in die verlede, en dan kom ek op name af, dan wonder ek nou waar pas die naam in, dan sien ek nie, ek het een onderhoud met die persoon gehad, en uh, daar is so baie van daai, dat uh, ek het die feeling, dat Maritza was ook een van my uh, wat ek uh, onderhoud mee gehad het, jy weet toe ek al geskiedenis nou so bykie lees, toe sien ek, ja nee, dit moet sy wees. Right, ons, uh, hierdie groep het ek nog nie mee gepraat nie, en hulle is van, uh, hulle is algemeen bekend as CCR, en dit is natuurlijk Credence Clearwater Revival, baie populaire groep van die middel 1960s, 1969 neem hulle deel aan die bekende, of is dit nou die beruchte Woodstock Festival, en uh, het onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland met Bad Moon Rising het hulle daar gedoen. Um, hulle was ook, uh, toe ek beginne uitsaai het in 19, och, 19, in 2016 uh, eh, op uh, die radiostasie wat nie meer bestaan nie, was Net Radio SA en uh, toe uh, uh, my heel eerste uh, kenwysie vir die program was Cotton Fields van hierdie selfde groep en uh, ja, kom ons hoor, wat doen hulle vandag vir ons? Hulle doen net daar ene is Cotton Fields en dan direct daarna luister ons na ook een lekker gewilde ene en is een lekker een vir parties hoor, Traveling Band julle moet om hoor om om te glo hier kom Credence Clearwater Revival Cotton Fields, eerste MUZIEK baby, my mama will rock me in the cradle. Traveling Band van Credence Clearwater Revival en ek sou sê, jy was nie eens uitgeput nie jy het baie baie energie gebruik om die plaat te jive en jy het uh, nie nodig gehad om een specifieke meisie te gaan soek nie, want as een losdans dan gee jy nie om nie, as hierdie vastdanse jy weet soos words en uh, shall I need you en al die wat jy nou vir jou een meisie gaan soek het wat jy cheek to cheek kan dans en ja, sy vasthou, en so aan, maar hierdie, het jy somme die bok vir sports, waar daar een kan sit, jy daar gaan roep, en sê, kom, ek gaan met jou jive. Right, <laughs> ons stap aan, en dit is nou, uh, ene, jy weet, ek het altyd gedoog hierdie ou, is, uh, dit klink vir my so, soos uh, opera, of uh, um, uh, uh, type van een persoon, en ek praat van Gilbert O'Sullivan, jy weet, het tink asof hy in een eh, eh, klassieke uh, eh, muziek orkest moet wees, maar Raymond Edward Gilbert Sullivan is op Waterford, ach, Waterford uh, in Ierland gebore op 1 december 1946 en is een Ierse sanger, liekieskrijver wat gedurende die vroege 1970s sy groot sukses behaal het met treffers soos Alone Again, Claire, Get Down, Get Down, Get Down, Get Down. En in 1967 het O'Sullivan een uh, loopbaan in muziek begin uh, volg. Uh, ons gaan nou omluister en die likkie wat hy vandag vir ons gaan doen, uh, Gilbert O'Sullivan en O Wakadu Wakadei. En dit is die een van die klomp wat uh, Louisa Einsmeier daar van Kroonstad vir my ingestuur het. Ja, lekker ene uh, hy is ook, ek dink, uh, goed vir dans, uh, vir, vir jive. I want to tell you, I might as well do, about a girl I met back in May. Her name is Rita, and you should see her. When she goes, ooh, I can do, I can take while taking part in a local play, was intercepted and then suspected of going ooh wackadoo wackaday. Who's that lady I saw you with? It was not your wife. It looked to me suspiciously like someone I have never seen before in my life. Do do do do do do was hy, dit was een ding van die ou ou plate is, dat uh, hulle was amal wel ver onder uh, drie minuut gewees, die ou seven singles, jy weet die plate van voor 1965 sal ek sê, al die plate, het was 2 minuut 10 secondes of 1 minuut 90 secondes, 1 minuut, 1 minuut uh, uh, 59 secondes, jy weet, onder 2 minuute, net oor 2 minuute, dit is eh, een uh, kenmerk gewees van daar die jare sy plate. Uh, soos nou van die volgende ene byvoorbeeld, dit is Del Shannon en die plaat is Runaway. Kom ons hoor, hy is maar net 2 minuut en 17 secondes. Hier kom hy! MUZIEK Shannon, my little runaway. Um, die, uh, uh, uh, ek saai ons op twee radiostaties uit, en op hier, uh, die een, gaan ons volgende luister, of nie volgende nie, eers 7 uur, dan val uh, DJ Doep in, en hy doen vir ons so uh, van sy ginsteling gooi milies uh, plate, en uh, dit is van 7 uur, eh, wat die voete gaan laat juk, sê hy, heruitsending is op saterdag 12 namerig, eh, moet het nie mis nie, en eh, ja, dit is boermuziek op sy beste, sê DJ Doep, eh, en dan op radio eh, Oranje, eh, nee, radio Oranje, o, oh, waar kom ek uit, eh, radio mm, op Ramkat Radio, Ramkat Radio, is het Rudolf, die grootbaas homself, en hy uh, doen sy vrijdag op spoed program, wat elke vrijdag om 6 uur uitgesaai word, en hy vat om so ver as wat uh, daar um, ehm, likies of uh, versoeken is, en as, as, as hy eers 9 uur ophou, hoe cares? As hy eers 11 uur ophou, hoe cares? Hy sal amal sy muziek speel, wat hulle aanvra, en hy sal amal sy boodskappe uitsaai, en uh, ja, en hy sal wacht vir hulle antwoorde, ook op die boodskappe, dit is altyd een lekker, lekker een om te luister, lekker muziek, uh, lekker geselsprogram, wat Rudolf op uh, uh, spoed, op spoed, is die programse naam, en dit saai hy sessie uit. Ok, so, daar het julle het nou, gooi milies, uh, van boere muziek, 7 tot 8, op uh, Radio Eendrag en dan Ra Ramkat Radio is dit uh, opspoed. Ons stap aan en uh, wat is volgende op die speellys? Kom ons kyk. Aha, hierdie ene, wie sal om onthou? En dit is, amper, mens kan amper sê, in uh, rock and roll, sy Afrikaanse rock and roll uh, genre en dit is op die weisie van My Boy Lollipop, as ek reg is, my sien Millipap, Martin Netling is die ou wat het sing. Uh, kom ons luister hoe klink hy. Julle sal hom onthou. My sien Millipap, jy laat my hart snare lager klap. Jy is so soot soos wat limoen, jy het die kop soos die boer van poen. Ja, ja, my sien Millipap, jy Dat jy net so lang te slap Jy het een pens vol boliebief Ek het jy toch so lief Ek smaak jou, ek smaak jou, ek smaak jou so waar En ons maak een lekker pa Kom drink my en soen my aan die brand Jou lippe is so sacht soos een motorkarband Oh my sin millipap Jy drink jou dik van druivesap Jy doen die brood, dat kan ek lap My sin millipap sag soos 'n motorkar van toe my sin really pop jy laat my hart snare lekker plat Yes, so so so wat die mond. Dit te kop so so boer pam pam. Ja ja. Ek mis in milie pap. En met die nek so lank geslaap. Dit te beams vol polie. Ek het jou tog so lief. smaken, wat smaak is voor waar, en als het maak een lekker paard. Kom druk my en zoom my aan die brand, jou lippe is so zacht, soos een motorkarband. Oh, my sin, mieliepap, jy drink jou dik aan druive sap, jy doen die brrrr, dat jy tanden klap, ek het jou toch so lief. my hart snaar een lekker klap. Jy is so soet soos een wappelmoen, jy het de kop soos een boer van boon. Meisje, wil jy pap, ja, ja, ja, meisje, wil jy pap, ja. seun Milipapie te kop soos 'n boerpampoen, hy sê, hoe moet die arm oukie voel as hy as daai kwaliteit aan hom oorgedra word uh, of daai uh, eh, vergelyking. Right. Uh, <laughs> eh, uh Martin Netling was die ou wat dit gesing het. Um ook by vroeg was Shirley Veronica Bessie Shirley Bassey natuurlijk was die seste jongste kind van Henry Bassey en Eliza Jane Start en is gebore op Butte Street in Tiger Bay, Cardiff, Wallis. Sy het groot geword in die eh, aansgrensende uh, gemeenskap van Splot. Haar pa was eh, Nigeries en haar moeder was Engels uh, van Teesside in die noordooste van Engeland twee van haar maas vier kinders uit die vorige verhoudings het ook in die Bessie ges, uh, huishouding gewoon. So Shirley is dus gebore in een huishouding van drie sisters, twee halfsisters en een broer. Nou ons gaan na Shirley Bessie luister. Sy was baie, uh, wel ek sal nie sê gewild nie, sy was baie, uh, sy was een groot naam in die muziekwereld, kom ons stel het so. En die liekie wat sy vir ons bring is, Kiss Me Honey Honey. Kiss Me. Kiss Me. show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, uh-huh. don't stop. We've never played this little game before. If you relax then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer now. Kiss me harder. me close and darling show me how closer closer now kiss me honey honey kiss me Even if I blow my top, honey, honey, don't stop. Shirley Bessie, met daar die ene en die volgende op die draaitafel is the New Seekers. Nou, die New Seekers, is die seekers, uh, maar wat nieuw, wat, uh, wat hulle nieuw maak, is ek dink die feit dat die hoofsangeres uh, Judy, Judith Judas Durham, uh, sy was nie meer by hulle nie, toe raak hulle the new seekers. Kom ons luister hulle, Beg, Steel or Borrow. Ja, dit is waar jy dit vandaan krij. You know what, Beg, Steel or Borrow. Judith Durham nie daar is nie, nog een van my ginsteling dames is sy. Dave D, Dozy, Beaky en Meek en Tishin, joh, hulle is verskrikkelike lang naam. Hulle was altyd, was hulle, eh, ek uh, kan onthou hulle te kort naam gehad, maar toe gaan hulle en hulle verander hulle naam na Dave D, Dozy, Beaky, Meek en Tish. Huh? Eh, uh, Oké, okay. maar uh, hulle het toe so dan ook naam gemaakt en baie bekend geword en baie gewild geword. Die liekie wat hulle vir ons doen is in hierdie selfde genre wat ons nou luister en dit is Bandit. Kom ons hoor, uh, hy begin so stadig, Bandit, shape it any way you want it. Bend, bend it, just a little bit or take ek wonder of hulle Zorba the Dance, uh, Zorba's Dance wou namaak daar, met die stadig en dan vinniger, vinniger, vinniger, eh, tot hy uh, piek bereik en dan begin hulle weer stadig. Ok, Tony Charles is op die draaitafel en sy sê, jy moet nie soveel worry nie, stop your fussing, Tony Charles. Childs, en sy, eh, sy, ek dink sy was 15 jaar oud gewees, uh, sy was van uh, California, het sy uh, weggehaard, op van, weggeloop van die huis af, en toe uh, op, uh, op uh, wat was die groep sy naam?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 Ek praat van Matthew McNeil, ek weet nie of julle hulle al gesien het nie, maar die ou is groot, grof, bosbaard en die damiekie Achsheim. Sy is so fijn en petit, klein, en maar die liekie wat hulle vir ons bring, hallo ah! van Matthew McNeil. MUZIEK aanhaalde, ek moet in die woordeboek gaan kyk. Die Archies is volgende op die draaitafel en die liekie wat hulle vir ons bring, is die tyd toe hulle hierdie liekie uitgebring het, was daar klomp liekies wat, jy weet, so eh, eh, drie woorde herhaal het vir die titel. Hierdie ene was byvoorbeeld uh, Yummy Yummy Yummy, ek weet, daar was Funny Funny, daar was, daar was een hele klompie wat so twee, drie woorde vir die titel gehad het. Uh, kom ons luister na die Archies. say, yummy, yummy, yummy, I've got something in my tummy, it's love. Okay? Archie's, hulle is natuurlijk geskoei op die uh, uh, comic boek van Archie, Uh, met Betty en wie was die ander mysie, uh, Betty en Veronica, uh, Moose was daar aan gewees, Jughead, uh, Ronnie, hy was die ander handsome ou gewees, ja, <laughs> hulle was toe, uh, wel, hierdie groep was toe gevorm om hulle uh, na te beend. Ok, die klompie wat nou, ons ook een baie bekende klomp, en jylle ken hulle allemaal, en jylle weet van wie ek praat. Nou, ja, kom ons doen eers hierdie ene. Uh, ons praat nou van Wanda Arletti. Nou, Arletti, uh, sy is in Pole gebore, uh, en uh, sy was toe uh, later na Suid-Afrika gekom, was sy getrouwd met een van die uh, staccatoes, ek dink het was hier in brr, oktober, 1970. En uh, ja, die uh, eh, eh, liekie wat sy uitgegeet hier in Zuid-Afrika is Wanda Arletti's uh, uh, Zanzibar is die ene. En sy was met die lead kitaarspeler van uh, die staccato's getrouwd. Ek weet nie of julle geweet het, die staccato's het nou weer soort van weer by mekaar gekom. Hulle is die mense ons bekend vir hy uh, Cry to Me. Nou ja, hulle, uh, dat is twee van hulle lede wat nou weer hervat en uh, hulle doen nogal goed, hulle, hulle travel weit en hulle uh, uh, doen muziek, hulle is op die verhoog. Oké, okay, ons luister na Wanda Arletti in Zanzibar, die een wat sy, wel, die enigste een wat ek van weet, wat sy, sy het baie gedoen, maar hier is die enigste een wat ek van weet. Hier kom sy. MUZIEK sy One Arletta uh, Orletti uh, met Zanzibar hier die groep het geen bekendstelling nodig nie, jylle weet sommer Freddie Mercury's groep Queen en hulle sê We will, we will rock you Muziek you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday, you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will, we We- your eyes gonna make you someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. Sing it. We will, we will rock you. Everybody. was hy die, die Queen groep, hulle was eindelijk baie, baie uh, diep gestudeerd in muzieklijn, vooral Freddy. Freddy was een, wat so mens dit noem, een magician met muziek gewees. Hy was uh, super, super talented en uh, hy het gewissel van rock na country na jazz na you name it. Hy kon dit doen hierdie Freddie Mercury. Um, ok, die, eh, ek weet Christie, Christie is die ouse naam, hy het te doen gehad ook met die Tremolos, en uh, hy het saam met hulle, het hy Yellow River opgeneem. Kom ons luister na Yellow River van Christie. MUZIEK Yellow Ribbe, eh, Christie, wat het gesing het, en uh, hy het een groot treffer daarmee gehad. Ok, ek, wat ek net nou nie wil, eh, wat ek wou noem van Queen, is dat die uh, We Will Rock You, is een redelike moderne ene, maar tot hy is maar slechts 2 minuut en 2 secondes lang. Je weet, gemiddeld gaan plate deesda, hier so by 3 minuut 50, 4 minuut 20, daarom is hoe lang die plate is, maar uh, ja, vir, vir een plaat soos die uh, Queen, We Will Rock You, was 2 minuten 2 secondes. Ok, um, ja, ek het, ons het net nou gespeel, uh, wat was die groep gewees, Brotherhood of Man, toe het ek genoem, dat daar is een hele paar groepe, wat, uh, wat hulle sê, uh, is min of meer in die Abba-stijl, wat hulle syng. Nou, die volgende groepie is een van daarie, en ek praat van A Middle of the Road, uh, hier so medley van hulle liekies, uh, die sangeres is mos Sally Carr, sy is die ene met uh, die helium stemmiekie wat ek altyd sê, um, kom ons luister, Middle of the Road is 2001 wat hulle hierdie plaat opname gemaakt het van A medley van hulle liekies, lekker ene, kom ons luister. Hari sy, dit is een goeie advertentie vir hulle daai. Uh, eh, dit is middle of the road, het eh, so heat medley met die klompie van hulle plate, dit is nie al hulle plate nie, maar het is een klompie van hulle, en uh, ek het net nog gepraat oor die lengte van plate, hierdie ene was 7 minuut 24 sekundes, jy sien, dit is nou een wat uh, enige DJ so in die achtergrond hou, uh, dat sy nou lis is vir koffie, dan sit hy die plat op en gemaakt, hy vond koffie, en hy, jy weet, uh, <coughs> oh, excuse, toch, man, joh, het raak winter. Ok, um, nou, ek weet nie hoeveel van julle het hierdie print gesien, is dit die een wat, uh, ach, wat is die ouse naam? Uh, ja, ek het nou amper sy naam gehad. Um, maar in elk geval, die, ek, dit sal nou na my toekom, uh, die, die dame wat sing nie so, is Irene Kara, en, uh, ek geloof nie, dis sy wat die dans ook gedoen, nie in Flashdans nie, Patrick Swayze is die naam wat ek gesoek het, ek dink dit is die rolprint wat hy ingespeel het, in Flashdans. Kom ons eh, luister, en dit is What a Feeling. MUZIEK Flashdance, en weet, ek was, uh, toe ek in welkom was, welkom daar, was ek vir baie lang, was ek uh, wel so aflos uh, eh, inruibestuurder, uh, ek het, uh, dit was so deeltijdse werkie, so, so hobby van my, noem het so, uh, en toe was ek uh, aflosbestuurder by die inruig gewees, so ek het hordes prente gesien, en uh, ja, baie keer moet ek, uh, op die storelijn ingaan om te uh, besef of om seker te maak, is dit een wat ek gesien het, is dit nie een nie, dit is een wat ek gesien het hierdie, is What a Feeling met Irene Kara, Flashdance is die rolprint sy naam. Ok, uh, Afrika is die liekie sy naam, en die ouwe het sing, Toto. Oeps, waarom toe gaan ek nou? Ja, to know that along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, Hurry, boy. deep inside, frightened of this thing that I've become. Gonna take the life to take me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. I let the rains down in Africa. Toto met Afrika's Helikiese naam. Die volgende dame is PJ Powers natuurlijk en sy sing vir ons The World in Union. Dit was die, wat is het, Hakka Hakka of Shaka Shaka. Wat is die liekie? Uh, maar in elk geval, dit was toe die sokkerwereldbeker in Afrika gespeel was, toe te, sy hierdie liekie, Wakka Wakka, dis rek, het sy hierdie liekie uh, uitgebring. Ek weet, daar is een ander weergave wat sy saam moet uh, eh, Eh, bekende sangeres Shakira, denk ek, wat hulle ook saam sing aan die selfde liekie. Kom ons luister, PJ Powers, World in Union. There's a dream is nie gedoen in een studio nie. Daai is op die oop paviljoen uh, by een of ander uh, sport event het sy dit gesing, want jy hoor die echo, jy hoor uh, baie steurnisse so dwars dier die liekie. Ek sal vir my ordentelike opname moet kry van The World in Union van PJ Powers. Uh, Shangri-La's, <laughs> haha, onmiddellik as ek het sê, dan sê jy, aha, ons weet wat dit is, kom ons luister, Shangri La's tweede laasteene, ne? kom ons maak om die tweede laasteene, uh, met Leader of the Pack, uh, wat, wat, wat ek sê altyd wanneer ek hierdie plaat speel, vertel ek van die komische uh, video, wat hulle op YouTube wees, met hierdie liekie, nou die meisie sing baie ernstig, oor die Leader of the Pack, en die motorbikes, en al die type goeders, en dan kom hierdie ou, ek sê, hey man, uh, eh, met sy leerbaaikie en uh, eh, uitgedos soos een motorbiker, uh, soos een rechte biker, een uh, kaptein van die bikers, en uh, kom hy daar op een 50cc uh, motorfiets om, op die verhoog om, uh, nou ja, <laughs> dit is, uh, ek dink hulle spot as pris daar, met, uh, jy weet, maar in elk geval, Shangri-La's, leader of the pack. Shangri-La's, leader of the pack. Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. en eh, eh, sad story daar so, um, van die Shangri-La's. Uh, eh, Oké, okay, nou, jy sien ek is in die gelukkige posiesie, dat wanneer my tyd voorbij is, vijf uur, dan uh, is daar niemand na my nie. So ek kan in ses uur kom die eerste ene, dan sit Rudolf wat op is, en sewe uur is dit uh, ook Christo, wat dan met sy boeremuziek gooi milies. Eh, gaan uitkom, hy sê dit is sy voetejek episode wat hy gaan doen en Rudolf sin is ook lekker muziek, lekker boodskap en lekker gesels. Uh, ek dink, ja, kom ons speel nou maar uit, let ek maar ook ingaan, dit raak koud hier buiten in die man cave. Um, die dame wat het vir ons sing is Dalida uh, en die liekie is Les Infants du Perrier uh, ek dink dit is uh, Frans. Ok, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, eh, geniet die rest van die naweek en al, en uh, ek sien julle dan sondagochend met die uh, ehm, ochendbreek, wat vir ons gebring word door Dominique Gustaf Opperman van Koolsberg, en dan in die middag het ek nou weer die uh, middag muziekprogram uh, Sondag uitspan, Direct daarna die bybelstudie, ons uh, uh, behandel die boek Psalms op die oomlik, ook dier Dominique Gustaf Opperman, en uh, ja, dan uh, is het, is, uh, dit, dit, dit is die program vir zondag dan. Oké, okay, ek sê vir julle lekker slaap, lekker week verder, lekker naweek vir julle, hier kom Dalida, soos ek gesê het, en dit is Les Infants du Pareil. de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dans dansent gaiement. est toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. was ons program gewees vir vanavond, en dan, ja, sorry man, uh, Elaine, ek het skoon vergeer daarvan, ja, jy kom sessie rook op, op uh, eendrag, en dan gesels jy, wel, ek weet nie waar oor hierdie program gaan nie, dit is, uh, dit is baie interessant in elk geval, dit lyk of het interessant gaan wees, so ons nooi jylle dan om onmiddellik sessie dan ook hier in te skakel. Right, geniet jylle naweek verder, bye. You're the eldest of five Sally Sunshine, and a room in the ghetto is your home. In the spring of your life, you must act like a wife, cause your pa can't manage on his own. You don't know what it's like to buy candy or to ride on a seesaw in the park. And you don't ever play with the kids round your way. It's a shame you never had a star. But you smile. Cause we might feel ashamed if we tried to explain how the world could have treated you this way. Yes, you smile.